Hene ustez bat utzu uh, razu hanitz bozea juiteko. Lehen duzu uh, impozatzen deigien zerbait dela eta horro hunkik izanen gira teknologia berri uh, hortaz. Ordi duzun bezala bat utzu osagarria, kontrola uh, eta beste gaitza hanitz. Bena lehenik uh, industrialek impozatzen deigien zerbait duzu. Horro hunkik izanen gututzu eta estatian laguntzaekin egiten dizi hoi. Ordin, eh, adibidez, osagarri mailan uh, onde derakuekin haiko duzu, internet izanen duzu, bena ondekin eta ez kablen bidez, mo jadanik batutzu onde hanitz, hoi segur, bena hoi onde berri hoik geituko tutzu bester, geho sentako kambiatu eta sentako geitu onde hoik, guetako eta jente arruntentako, ene ustez ez duzu, ez duzu, ez duzu zentzuk. Horren industrialentako aldiz bat duzu hanitz, eta beti, beti horren gibelin den gaiza ekonomia duzu. Ene ustez pu, adibidez, uh, be, salduko titzie mugikor habo, salduko titzie tresna habo izan da dine txetan izan entien tresnak eta jenten uh, tako gaiza arras guti. Eta besaletik eba eh, aitzin usu ezarten dutena duzu nola adibidez uh, ebakuntza bat, uh, eh, operazione bat egiteko zinez interesgarria izanen da, zerren urruntik da, eginen dutela eta be, uh, guetako ez duzu haitzinatze bat, hoi, kontrarioa, zerren guk ez eta nahi eta ordinagailu bat operazio baten egiteko, bena jente. Eta hoi, hola haitzez, haigututzu galtzen eta unartzen zerbiz publiken galtzia eta horren bai, izan behar da, eta hortako zebai eh, ez gira G5-en promoziona ikilan. Eta hor eh, hortan eh, hausapesek uh, badiei aben pesia, horri bu egiteko. Egia erran hausapesek indar guti di legalki erran nahi dut. legiak ez DUG usten. aldi antena bat ukatzen, adibiez, bena kasut tipietan, adibidez, euh, arkitekturaen euh, aldetik edo olako. Be, bestelan ez die derretxorik. Bena gu, e, euh, dugu link, linki bezala, importantea zela uh, erriek ardezen uh, jarrera bat uh, kontra, zeren guk uste dugu berdela mm, poderea tipitik hasi eta herriko eh, hautetxiek ez erreten ba, balin badie. eta eh, herri gehiago eh, sartuko die borroka hortan eta pesia eginen dugu elga, Naiz eta legalki podere guti, uh, eta politikoki pesu handi bat. Eta semanean ez erranendi ordin herriko etxek Naiz eta eh, BDBO bat uh, ez estatu izanen dela segurki uh, prefetak, e eginen die, ale, eta er, eran, die zerbait. Naiz eta geho uh, ez estatu. Beren iritzia uh, erakutsi behar die, hori da gue, duela. Eta beste gaiz hainitz egiten aldi. Formazio galtatzen aldeie telefoniko operator eh, erei, Orange, Free eta Buig eta Abar, eta informazio hori banatu uh, biztan leher. Bai, eta justu irrentzeko azauen hoita batin izanen duzu ez da baida boze haibuz eh, herri karguan. Eran nahi dizu ordin herrietako hautetxiak uh, han izanen dira. Eta importanta iduitzen zikuz uh, ez tabaida hoi beno lehen, hautetxi hoiek ikenditzen justokin uh, informazioa eta guk badakigun apu helaraztia bilkoa hoi beno lehen, giltzak ukeiteko euh, bilkoa beno lehen.